Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Ama ba'd. Değerli kardeşlerim, değerli dostlarım, değerli misafirler. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Özellikle aramızda yeni görmüş olduğumuz kardeşlerimize bir defa daha hoş geldiniz diyorum. Bu akşam Suudi Arabistan'ın tanınmış ilim adamlarından Şeyh Muhammed El-Humeyiz hocamızı burada dernekte ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Kendileri böyle bir vakitte bizleri ziyaret ettiler. Bizler de onları burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Bu akşam ve önümüzdeki günlerde çarşambaya kadar İmam Tahavi'nin akidesinin metni olan Tahavi metnini şerh edecek hocamız. Bu kitapla alakalı zaten birçok çalışması var. Allah bu kitaptan fayda hasıl eylesin. Hepimizin istifade etmesini eylesin. Programa geçmeden önce yapacağımız birkaç duyuru olacak e, ilan ettiğimiz üzere daha önceden 20 <clears throat> Eylül Salı günü ve 22 Eylül Perşembe günü iki ayrı dersimiz başlayacaktı. Salı günkü dersimiz Arapça, Perşembe günkü dersimiz Bulugul Meram şerhi olacaktı. Ahkam hadislerinin zikredildiği şerhler. E, o kitabın şerhi olacaktı. E, programda ufak bir değişiklik olacak. 4 Ekim Salı gününe erteliyoruz Arapça dersini. Sıfırdan başlayacak. Pratik modern Arapça olacak. Bu derse gelmek isteyen kardeşlerimiz Yunus Hoca'ya isimlerini yazdırsınlar. 4 Ekim Salı günden itibaren e, yatsı namazından sonra saat 9'da e, bu ders başlayacak. 6 Ekim Perşembe de e, hadis dersimiz yani Bulugul Meram dersimiz olacak. Bunu da Fatih hocamız başlayacak bu derse. Salı ve Perşembe günleri bu iki ders e, olacak. Ee, daha önceden devam ede gelen programımız aynı şekilde sürecek. Cumartesi günleri Riyazu Salihin, çarşamba günleri namaz ile ilgili hükümler ve pazar günleri de Arapça, Kur'an ezberi ve e, Arapça kitap tercümesi olarak programımız devam edecek. Ben şimdi sözü değerli hocamız Şeyh Muhammed El-Hümeyse bırakıyorum.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 Bu mutluluğumu o kadar çok ifade etmek istiyorum ki sizin gibi kardeşlerimizle beraber burada ilim meclisinde bir araya geldik. Burada ehl sünnet vel cemaatin akidesinin usullerini öğrenmek adına bir araya geldik. Bundan dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. فقبل أن أعرف بأهل السنة والجماعة أبين أن الغاية من خلق الخلق وإرسال الرسل هي عبادة الله سبحانه وتعالى كما بينه الله حيث قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Evet, ehli sünnet vel cemaatin bu topluluğun kimler olduğunu, özelliklerinin neler olduğunu bahsetmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. İnsanlığın ve mahlukatın yaratılış gayesinin ibadet olduğuna bir vurgu yapmak istiyorum. allah Teala'nın bizleri yaratılış gayesi ve peygamberleri gönderiş gayesi ona yalnızca ibadet etmektir. Nitekim allah Teala şöyle buyurmakta. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Başka bir ayette de allah Teala yine şöyle buyurmakta. Bizler her ümmete bir Resul gönderdik. Gönderilmiş oldukları topluluklara yalnızca Allah'a ibadet edin ve tağuttan sakının desinler diye. فالله سبحانه وتعالى بعث الرسل ليدعوا ويصلحوا ما أفسد الناس فقد كان البشر منذ آدم عليه السلام أبينا آدم إلى زمن نوح كانوا على التوحيد كانوا عشرة قرون كما ذكر ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على التوحيد ثم بعد ذلك حصل الفساد فبعث الله نوح عليه السلام يدعو قومه إلى إخلاص الدين لله وإلى عبادة الله وحده Allahu Teala bütün peygamberlerini insanları yalnızca Allah'a ibadet etmeye davet etmeleri insanlar arasında insanların ifsad ettiği, bozduğu şeyleri ıslah etmeleri, düzeltmeleri için gönderdi. Adem aleyhisselamdan itibaren Nuh aleyhisselama kadar insanlık tevhid üzerine yaşamaktaydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu İbn Abbas radıyallahu anh'ın buyurduğu üzere İnsanlar Adem aleyhisselamdan sonra 10 asır tevhid üzere yaşadılar. Bundan sonra fesat, bozukluk, dinde Allah'a ortak koşma ortaya çıktı. <coughs> Buna binaen Allahu Teala peygamberi Nuh aleyhisselamı insanlara ibadetlerini yalnızca Allah'a yapmalarını davet etmesi için gönderdi. فمكث فيهم يدعوهم إلى التوحيد ألف سنة إلا خمسين عاما فلم يستجيبوا له وكان سبب فساد دي اعتقاء فسادهم أن كان فيهم رجال صالحين أولياء أتقياء في أسلافهم قد حكى الله عنهم في سورة نوح هؤلاء الصالحين ومود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا هؤلاء الصالحين لما ماتوا وسوس الشيطان إلى أولئك القوم بأن ينصبوا ويصوروا لهم أنصابا وتماثيل ثم بعد ذلك لما نسي العلم وأسوس إليهم الشيطان أنكم تتوجهون إلى هؤلاء الأولياء بالعبادة وأنكم إذا أردتم أن تدخلوا على الملوك لا بد من واسطة فكذلك لا تتوجه إلى الله بالعبادة توجه إلى الوسائط حتى يشفعوا لك عند الله سبحانه وتعالى فهذا أول شرك وقع في الأرض يسمى شرك الوسائط Nuh Aleyhisselam kavmine gönderildikten sonra 950 sene kavmini Allahu Teala'ya ibadet etmeleri ve ibadeti yalnızca ona yapmaları konusunda ibadet etmelerini buyurdu. Davetini onlara bu şekilde yaptı. Bu kadar uzun süre diliminde, zaman zarfı içinde Nuh Aleyhisselam'a icabet eden, onun davetini kabul eden insanların sayısı pek azdı. O kavme baktığımız zaman, Nuh Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu insanlara şöyle bir göz atmış olduğumuz zaman, allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki Nuh suresinde de bizlere haber verdiği gibi, görüyoruz ki, o toplulukta yaşayan salih kimseler vardı. Takvalı insanlar vardı. allah Teala bizlere onların adlarını zikrederek şöyle buyurmakta. Onların isimleri şunlar. Ved, Suva, Yeğuz, Ye'uk ve Nesr. Nuh suresinde geçtiği üzere bu beş zat o kavmin ileri gelenleriydi. O kavimden önce yaşamış salih kimselerdi. Şeytan onlardan sonraki gelen nesillere yaklaşmış. Bu kimselerin heykellerinin, resimlerinin yapılmasını onlara vesveselemiş, fısıldamış. Ve ardından yeryüzünden ilim kalkınca, ilim unutulunca bu salih kimselere, bu salih zatlara ibadetten bir pay ayırabileceğini ayırabileceğini söylemiş. Bu şekilde insanlığa vesvese vermiş. Ve demiş, demiş ki insanlara ve insanlar arasında şu türlü şüpheler, vesveseler yayılmış ki nasıl ki kralların yanına, meliklerin, padişahların yanına aracısız, vasıtasız giremezsiniz. Aynı bu şekilde Allahu Teala'ya da direkt ulaşamaz. Vasıtalara, aracılara ihtiyacınız vardır. Ve insanlar bugünden sonra bu salih olarak bildikleri, takva sahibi oldukları olarak tanıdıkları insanlara Allah'a yakınlaşmaları niyetiyle ibadet eder olmuşlar. İşte yeryüzünde vuku bulan, gerçekleşen ilk şirk de budur. Buna ilim ehli şirkul vasait, aracılar konularak allah Teala'ya ortak koşulan şirk adı vermiştir. فاستجاب من استجاب لدعوة نوح عليه السلام وعصاه أكثر قومه فدعا عليه لما مكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فاستجاب الله له فعذبهم الله بالطوفان ثم بعد ذلك توالى كلما فسد قوم وأحدثوا الشرك أي أنهم يتوجهون لا يتوجهون إلى الله بالعبادة مباشرة وإنما بالوسائط يرسل الله رسولا فأرسل الله نوحا آل إبراهيم عليه السلام لما حصل هذا الشرك في قومه فكان أبوه على على الشرك أبوه وقومه كانوا على الشرك بل كان أبيه يصنع التماثيل ودعاهم إلى التوحيد والملة الحنيفية والملة الحنيفية هي إخلاص الدين لله وحده ولا يتخذ الوسائط ثم بعد ذلك لما حصل الفساد في قوم موسى عليه السلام واتخذوا الشرك وعبدوا الوسائط وأعرضوا عن الله سبحانه وتعالى أرسل الله إليهم موسى ثم كذلك عيسى بعد موسى لما نسي العلم وحدث الشرك ويؤيد الله الأنبياء بمعجزات فموسى كان قومه عرفوا بالتفوق في السحر فأعطاه الله آيات ليست بسحر وعيسى عرف قومه بالتفوق في الطب فأعطاه الله آيات أنه يشفي المرضى بإذن الله إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Nuh Aleyhisselam gönderilmiş olduğu kavimde o topluluğa 950 sene yalnızca Allah'a ibadet etmeyi, yalnızca Allah'a ibadet etmeye davet ettikten sonra kendisine çok az bir insanlar hariç insanlar icabet etmedi. Onun davetine kulak vermediler. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam onlara beddua ederek allah Teala'nın azabı o topluluğa inmiş oldu. Ve allah Teala kendisine ibadet konusunda ortak koşan bu topluluğu bir tufan, bir sel göndererek helak etti. Böylece peygamber peygamberler tarihine baktığınız zaman her topluluğun yeryüzünde bir şirk ifsad ettiğinde allah Teala'nın onlara uyarıcı olarak bir peygamber gönderdiğini ve bu peygambere icabet etmeyip onun davetini dinlemedikleri takdirde de bir azabın geldiğini görürsünüz. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminde de şirk vardı. O topluluk da Allah'a ortak koşmaktaydı. Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer, Allah'a ortak koşulan putları insanlar arasında yayan, onlara o putları yapıp veren kimselerden bir tanesiydi. İbrahim Aleyhisselam'ın daveti yine tevhide oldu. Hanif olan dine oldu. Yani allah Teala'ya aracılar edinmeyen bir dine davet etti. Yalnızca ibadetin Allah'a halis kılındığı bir dine davet etti. Yine İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen topluluklara baktığınız zaman Musa Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu toplulukta da insanların Allah'tan yüz çevirdiğini görüyorsunuz. Başka şeylere ibadet ettiklerini görüyorsunuz. allah Teala bu kavme de Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Musa Aleyhisselam'dan sonra allah Teala İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. İnsanları yalnızca Allah'a ibadet etmeye, dini yalnızca ona halis kılmayı emretti. allah Teala göndermiş olduğu peygamberlerini yaşamış olan o toplulukta bilinen, tecrübe sahibi olunan şeylerle donatmış ve onların üstünde kılmıştır. Mesela Musa aleyhisselama baktığınız zaman onun kavminde sihir ve büyü olaylarının çok yaygın olduğunu görüyorsunuz. allah Teala Musa aleyhisselamı öyle mucizelerle desteklemiş ki o insanların yapmış olduğu sihirler Musa aleyhisselama verilen mucizeler yanında sönük kalmış. İsa aleyhisselam zamanında tedavinin, tıbbın çok gelişmiş olduğunu görüyorsunuz. Ve Allahu Teala'nın İsa aleyhisselama hastaları tedavi etme konusunda bir mucize verdiğini görüyorsunuz. İşte insanlık tarihine baktığınız zaman yaşanan toplumlarla kendilerine gönderilmiş olan peygamberlerin mücadelesinin hep bu noktada. ibadetin yalnızca Allah'a yapılması konusunda olduğunu görüyorsunuz. Bu durum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilme zamanına kadar aynı şekilde devam etmiştir. فالعرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام إلى أن جاء رجل من العرب سافر إلى بلاد الروم واسمه عمرو بن لحي فرأى تلك الأصنام التي صورها قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا فاستجلبها إلى بلاد العرب ودعا العرب إلى عبادتها ووزع تلك الأصنام بين القبائل فعند ذلك حصل الشرك في غالب العرب وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وجد في الكعبة أكثر من ثلاثمائة صنم فهم يصورون تارة الأنبياء الأصنام إبراهيم عليه السلام صوروه في صنم ويعبدون الصنم وتارة يصورون الملائكة وغير ذلك وما يعرفون أن هذا حجر لا ينفع ولا يضر لكن يعتقدون أنهم يقرب يقربون إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هكذا ما ذكر عنهم القرآن Evet bu durum dediğimiz gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmiş olduğu döneme kadar devam etmiş. Ve bu şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam da gönderildiği kavme gelerek insanları bu yanlış olan şeyden kurtarmaya çalışmış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu Arap topluluğunun aslında tabi olduğu din İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği insanlığa anlatmakla emrolunduğu haniflik diniydi. İnsanlar bu esas üzerine, bu tevhid üzerine Amr İbni Luhey denilen bir adam çıkana kadar, aralarından böyle bir kimse çıkana kadar yaşamaya devam etmişler. Bu adam Amr İbn Luhay Rum topraklarına giderek orada insanların Allah'a vasıtalar, aracılar koyarak ibadet ettiklerini görmüş. Ta Nuh Aleyhisselam kavminden itibaren Allah'a yakınlaşmak için yapılan heykel, resim tarzı şeyleri oradan toplayıp Arap diyarına, Arap topraklarına getirmiş. Bu almış olduğu, getirmiş olduğu putları, heykelleri kabileler arasında paylaştırarak insanları ne yapmış? Onlara ibadet etmeye davet etmiş. Ta ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedene kadar bizler biliyoruz ki Kabe'nin içinde 300'den fazla put vardı. Bu putlardan bazıları peygamberleri tasvir etmekte, bazıları kendilerinin iddia ettiği üzere melekleri tasvir etmekteydi. Mekke halkı, Mekke Arapları çok iyi bilmekteydi ki bu putlar bir taştır, taş parçasıdır, fayda ve zarar veremezler. Peki bunu bilmelerine rağmen bu taşlardan, bu heykellerden ne bekliyorlardı? Umutları neydi? allah Teala bize bu sorunun cevabını yine Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Onların diliyle, onların söylemleriyle. Onlar diyorlar ki bizler bunlara ancak bizleri Allah'a yakınlaştırdıkça yakınlaştırsın diye ibadet ediyoruz diyorlar. فمكث عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو قومه ثلاث عشر سنة لا يدعوهم إلى الصلاة ولا إلى صوم ولا إلى زكاة ولا إلى صدقة وإلى فروع الشريعة وإنما كانت زبدة دعوته وخلاصة رسالته وهو ما بدأ به قومه الدعوة إلى لا إله إلا الله وقد كان أولئك القوم يعرفون معنى لا إله إلا الله لذلك يستنكرون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له كما في صرح القرآن عنهم يعني أجعل آلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب أي يتعجبون أن محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بترك ترك دين آبائهم وأجدادهم ويفرض العبادة لله رب العالمين İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiş olduğu bu Arap topluluğuna Mekke'de 13 sene boyunca kendinden önce gelmiş, kendinden önce gönderilmiş peygamberlerin davetini yaptı. Henüz insanları namaza, oruca, zekat vermeye, Allah yolunda sadaka vermeye, infak etmeye, dinin fer'i meselelerine davet etmemişti. Bu 13 sene davetinin özü olan konu ibadetin yalnızca Allah'a halis kılınmasıydı. Yani onlara La ilahe illallah'ı anlatıyor. Onların La ilahe illallah'ı söyleyip itikat etmelerini istiyordu. <clears throat> Bu kavim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş olduğu topluluk La ilahe illallah'ın manasını iyi bilen bir topluluktu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara dedirtmeye çalıştığı bu sözün hangi manayı içerdiğini çok iyi biliyorlardı. Neydi onların bildiği doğru mana ibadetin yalnızca Allah'a halis kılınması ve Allah'a aracı olarak koydukları bu araçların kenara itilip Allah'a dinin halis kılınmasıydı. Ve bundan da çok hayret içindeydiler. Şaşırıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in bizlere anlattığı üzere kendi aralarında şöyle konuşuyor şöyle diyorlardı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında. Bu adam ibadet olunacak ilahları tek bir ilaha mı indiriyor? Bu ne şaşılacak, ne hayret edici bir durum. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن الشخص من أكثر من يعرفه الرجل أكثر من يعرفه زوجته وأهل بيته وجاره لذلك أول من آمن من النساء زوجته عليه الصلاة والسلام خديجة رضي الله عنها فآوته بمالها وجاهها و شجعته وقالت إن الله لا يخزيك الله أبدا وأخذت ذكر من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تصل الرحم وتنصر آه، المظلوم وتكرم الضيف ثم أسلم علي بن أبي طالب كان في يعيش مع النبي في كنف النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم جاره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأما قرابته بعض أعمامه ما استجابوا له عمه أبو طالب ما استجاب له يأتي إلى عمه يقول يا عما في مرض موته قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله وكان حوله صند الكفر قالوا كيف تترك دين آبائك وأجدادك كيف تترك دين فخشي أن يسب وهو يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم ابن أخيه رسول من عند الله وصادق لكن خاف أن يعيروه بأنه ترك دين آبائه وأجداده وعمه أبي لهب آه، نزلت سورة تكشف ما فعل عمه المشرك وزوجة عمه أبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصنى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فلا عبرة بالأنساب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة بنت محمد أمام الملأ لا أغني عنك من الله شيئا فالذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يملك الشفاعة فهذا قد افتروا فمالك الشفاعة هو الله سبحانه وتعالى تسأل الشفاعة من الله لا تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله تبارك وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى المقصود أن أول من آمن به أهل بيته وجاره وأما قرابته الآخرين فقد كذبوا به Bildiğiniz üzere değerli kardeşler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman eden insanlar onun yakın çevresinde bulunan hanımı, eşi Hatice radıyallahu anha olmuş. Yanında yetişen, yanında büyüyen akrabası Ali radıyallahu anh olmuş ve komşusu Ebu Bekir radıyallahu anh olmuş. Şöyle baktığınız zaman bir insanı en iyi tanıyan kimlerdir diye sorduğumuz zaman bu soruya cevap verilecek, bu sorunun cevabı olacak insanlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş. Hanımı, eşi, akrabalarından, yanında yaşayan, onu bilen Ali radıyallahu an ve komşularından Ebu Bekir radıyallahu an. Hatta hanımı, hanımı Hatice radıyallahu anha Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme malıyla, parasıyla, toplum içindeki konumuyla destekte bulunmuş. Peygamberlik haberini duyunca Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel vasıflarını zikretmiş ve demiş ki sen evet gerçekten akrabayı ziyaret edersin. Mazlum, zulme uğramış insanlara yardım edersin. Misafire ikram edersin. Yani senin peygamberliğinin bir alameti, bir belirtisi de bu özelliklere sahip olmandır diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam desteklemiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yakın akrabalarına baktığınız zaman onların amcası Ebu Leheb gibi, amcası Ebu Talip gibi ona iman etmediklerini görüyorsunuz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talip'le çok uğraşmış. Onu tevhide davet etmiş. Hatta ölüm döşeğinde yanına giderek ve yanında Mekke'li müşrikler, Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri varken amcası Ebu Talib'in hasta döşeğinde yanına giderek Ey amca La ilahe illallah de Allah katında sana bununla şefaatçi olayım demiş. Ama yanında bulunan Mekke müşrikleri amcası Ebu Talib'e sen atalarının, babalarının dininden, onlardan gördüğün şeylerden yüz mü çeviriyorsun sözüne kulak vererek iman etmeme konusunda ayak diremiş ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmemiş. Öbür taraftan amcası Ebu Leheb de ve hanımı allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendileri hakkında bir sure indirdiği bu kimseler de ona <coughs> ne yapmamış? İman etmemiş. Hasılı arkadaşlar diyoruz ki insana soyu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan iman etmediği sürece yakınlığı fayda vermez. Nebi aleyhissalatü vesselam büyük bir Mekke topluluğunun önünde kızına hitap ederek Ey Muhammed'in kızı Fatıma babanım diye bana güvenme sana Allah katında bir fayda veremem demiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam apacık bir şekilde bunu söylerken bir de bakıyoruz ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam şefaatin sahibi olamamasına rağmen, şefaatin tek sahibinin allah Teala olmasına rağmen bazı insanların ortaya çıkarak şefaat talebinde şefaat talebini peygamberden yaptıklarını görüyorsunuz. Halbuki Allah Teala buyuruyor ki: "Men zellezî yeşfe'u indehu illâ bi izni." Allah'ın izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir ki? Aynı şekilde o şefaat edecek olan kimseler ancak Allah'ın razı olduğu kimselere şefaat edecekler diye buyuruyor. فلما يأس النبي صلى الله عليه وسلم من كبار قومه أصبح يعرض دعوته في المواسم الحج والحج كان مما تمسكت به القبائل من بقايا دين إبراهيم عليه السلام الحج إلى بيت الله الحرام فكان يعرض نفسه على رؤساء القبائل في الموسم وخلفه عمه يقول لا تسمعوا له وأبو جهل يقول إنه شاعر وإنه مجنون وإنه يفرق بين المرء وزوجه حتى أنه فلا يسمعون له حتى أنه عرض دعوته على وفد رئيس وفد طائف بني ثقيف فقال له إن كنت يا محمد صادقا فأنا أعلى من أن أرد عليك إن كنت صادقا يا محمد فأنا أدنى من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنا أعلى من أن أرد عليك فأعرض لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يظهر آه، التكذيب ولم يظهر التصديق وهذا يسمى كفر الإعراب ثم بعد ذلك عرض نفسه على رؤساء وفد يثرب المدينة كان العرب يساكنهم اليهود اليهود هاجروا لأنهم يعرفون أنه في آخر الزمان يخرج نبيا من المدينة وكانوا إذا قامت الحروب بينهم وبين العرب قال هددوهم اليهود يقولون سيخرج منا نبيا نقتلكم قتل عادل فحصل عند ذلك أنهم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتمت البيعة Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi kavminin, akrabalarının ileri gelenlerini, önderlerini Allah'ın dinine davet edip onlardan bir kabul, bir istek görmeyince <coughs> bir ara ümidini kesti. bu topluluktan ümidini keserek hac dönemini bekledi. Zira hac mevsiminde, hac döneminde İbrahim aleyhisselamın dini üzere kalmış ve onun dışındaki bazı Arap kabileleri Mekke'ye gelmekteydi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu kabileler arasında dolaşarak, bu kabilelerin ileri gelen liderlerine giderek Allah'ın dinini onlara tebliğ etmeye, La ilahe illallah'ı onlara anlatmaya çalıştı. Taif'ten Beni Sakif, Sakif oğulları kabilesine gidip kendini anlatmaya çalışmak istediğinde bu kavmin ileri gelenleri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la pek ilgilenmediler. Senin bu sözlerinin doğru olup olmaması bizler için o kadar önemli değil diyerek ne iman ettiklerini söylediler ne de Nebi Aleyhisselatü Vesselam yalanladıklarını söylediler. Bu tür küfre ilim ehli küfru i'rad, yüz çevirme, geri dönme, oralı olmama manalarına gelen küfür kısmı olarak isim vermekte. Nebi Aleyhisselatü Vesselam birçok kabileye giderek allah Teala'nın onun omuzlarının üzerine yüklemiş olduğu bu tebliği, bu daveti yapmayı sürdürdü. Ta ki o günkü ismi Yesrib olan Medine'den gelen kabile reislerinin o kavmin liderlerinin yanına giderek onlara bu dini davet etti, bu dini tebliğ etti. Medine öyle bir coğrafyaya sahip bir bölgeydi ki daha önceden kendi kitaplarında zikredildiği üzere Medine'ye gelecek ve Medine'ye yerleşecek bir peygamberden haberdar olan Yahudiler gitmişler Medine'ye yerleşmişlerdi. Peygamberin kendi aralarından çıkacağına, kendi toplulukları içinden seçileceğine iman edip inandıkları için bununla gurur duyuyorlardı. Hatta topluluklar, Araplar, kavimler arasında savaş çıktığında insanları bakın bizim aramızdan, bizim içimizden bir peygamber çıkacak diyerek onlara üstünlük kurmaya çalışıyor. Nasıl ki at kavmi, kavmi at aleyhisselam kavmiyle savaştı. Bizler de sizlerle o şekilde savaşacağız diyerek insanlara üstünlük sağlamak istiyorlardı. واستخدم المشركون لصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده أساليب الأسلوب الأول أسلوب التشويه تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أنه كاذب وأنه ساحر وأنه يفرق بين المرء وزوجه ففشل هذا الأسلوب فلجأوا إلى وسيلة أخرى وهي وسيلة الحصار حاصروا النبي صلى الله عليه المقاطعة الاقتصادية حاصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى لا يبيعون آه، آه، آه، يعني بني هاشم مع بقية أهل مكة ولا يزوجونهم وقاطعهم ففشل أسلوب الحصار ثم بعد ذلك استخدموا وسيل المقايضة إن كنت يا محمد تريد المال جمعنا لك أموال وكنت أغنانا وتترك الكلام في سب الآلهة وتسمح لنا بأن نعبد هذه الآلهة ولا تتعرض لها فإنهم يقربون إلى الله زلفا وإن كنت تريد الزواج شوف أفضل بنت عندنا في مكة وأجمل بنت تريدها نزوجك إياها حتى لو كانت متزوج متزوجة طلقنا وزوجناك إياها وإن كنت تريد الملك تكون ملك علينا ملكناك على أن تترك الكلام في آلهتنا وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجابهم والله لو عرض الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن يترك هذا الأمر ما تركته ثم قال والله لا يتم هذا الأمر يعني يتم الإسلام وتندحر الوثنية ففشل هذا الأسلوب الأسلوب الآخر آخر أسلوب وهو المفاوضة نعبد تعبد إلهنا سنة الآلهة ونحن السنة الثانية نعبد إلهك فأنزل الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دينكم ثم آخر أسلوب أسلوب القتل فقد جمعوا حصروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا من كل بطن من قريش شابا حتى يشتركوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل فأخبره بما يفعل القوم ثم أذن الله له بالهجرة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه مكة مشركلري Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yürümekte olduğu yoldan alıkoymak için, davetinden geri çevirmek için birçok metot, birçok yöntem denemiştir. Bunların denediği ilk yöntem Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında iftiralar yaymak. Onun şanını, onun şöhretini bugünün tabiriyle onun imajını lekelemek. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hakkında ileri geri konuşarak kimi zaman yalancı, kimi zaman kadını kocasından ayıran büyücü, sihirbaz gibi kötü vasıflar, kötü sıfatlar zikretmişler. Ama bu yöntem kabul olmamış. İnsanlar bunu kabullenmemişler. Bu yöntemin başarılı olmadığını, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı yolundan geri çevirmediğini görünce durumu biraz daha sertleştirerek ekonomik ve her türlü ambargoyu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ve ona iman edenlere uygulamaya başlamışlar. Görmüşler ki bu yöntem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve ona iman edenleri tevhide davet etmekten La ilahe illallah'a davet etmekten alıkoymuyor. Geri çevirmiyor. Bu sefer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a caydırma, dünya malı, güzel Mekke'nin güzel kadınlarını yahut kendilerinin başına geçerek onların yöneticisi olmasını teklif etmişler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ey Muhammed Şayet para istiyorsan gel seni en zenginimiz yapalım. Şayet beğendiğin bir kadın varsa gel seni onunla evlendirelim. Velev ki bu kadın aramızda birisiyle evli bir kadın olmuş olsa bile onu kocasından boşayıp sana verelim. Gel eğer istiyorsan başımıza geç. Ama ne yap? Et. Şu bizim Allah'la beraber tapınıp durduğumuz, ibadet ettiğimiz, yalvardığımız, yakardığımız ilahlarımıza dokunma. Bu isteklerin hepsini yerine getirelim diyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı caydırmaya çalışmışlar. Nebi Aleyhisselam'dan rivayet olunduğuna göre Aleyhisselatü Vesselam sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız ben bu yoldan vazgeçmem. Bu davet İslam yeryüzüne yayılıncaya kadar devam edecek manasında Nebi Aleyhisselatü Vesselam onların bu tekliflerinin hepsini elinin tersiyle geri itmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam yolundan dönmediğini gören müşrikler yöntemlerini değiştirerek Ey Muhammed gel seninle bir anlaşmaya, bir sözleşmeye yapalım. Bir sene gel sen bizim ilahlarımıza ibadet et. Bir senede gelelim biz senin ilahlarına, ilahına ibadet edelim demişler. Bunun üzerine allah Teala Kafirun suresini indirerek Ey kafirler! Ben sizlerin ibadet ettiklerinize tapmıyorum. Sizler de benim ibadet ettiklerime tapmazsınız. Ben sizlerin taptıklarınıza ibadet edecek değilim. Sizler de benim ibadet ettiğimiz ettiğim ilaha ibadet edecek değil, değilsiniz. Benim dinim bana, sizin dininiz sizedir diyerek onların bu tekliflerinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam elinin tersiyle itivermiş. Mekkeli müşrikler ellerinden gelen her şeyi yapıp edip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Teala tarafından omuzlarına yüklenmiş bu görevinden vazgeçiremeyeceklerini anladıklarında başka bir yönteme, başka bir çözüm, kendilerinin bulduğu çözüm yoluna karar vermişler. Mekke'nin, Kureyş'in kabilelerinden her bir genci çağırarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a suikast girişiminde bulunmuşlar. Ama Allahu Teala Cebrail Aleyhisselam'la Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a haber göndererek ona hicret etmeyi emretmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh ile hicret yolculuğuna başlamış çıkmıştır. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أول ما عمل هو بناء بعد بناء المسجد أنه أسس المجتمع الإسلامي القائم على أصول الأصل الأول المحبة في الله والبغض في الله حتى وصل بهم الحب الأنصار لإخوانهم المهاجرين الذين جاءوا من مكة وتركوا أموالهم وتجاراتهم وبيوتهم هجرة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أن آثر الأنصار على أنفسهم إخوانهم المهاجرين بمتاع الدنيا بل وقد أثنى الله على الأنصار بهذه الخصلة قال تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الثاني الأصل الثاني الحب في الله بعد بعد الأصل الثاني بعد الحب في الله والبغض الله الأخوة الإيمانية فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجر وكادوا يتوارثون بهذه الأخوة وهي أعظم من أخوة وقرابة النسب الأصل الثالث تعلم العلم وحضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى سنته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Mekke'den Medine'ye hicret yolculuğuna çıkmış. Medine'ye ulaştığında orada mescit Allah Teala'ya yalnızca Allah Teala'ya ibadet edilecek ibadethaneyi mescidi yaptıktan sonra oradaki İslam topluluğunu tesis etmiş. Camiden sonra cami inşasından sonra yaptığı ikinci önemli husus İslam topluluğu. Ve burada Medine'de oluşturduğu İslam topluluğunu bazı kurallar çerçevesinde belirlemiş, bazı kaide ve usuller koyarak bunun üzerinden tesis etmiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu o topluluğa ilk kaide, ilk kural Allah için sevmek, vallah için buz etmek. Bu kural o günkü Medineliler ve Mekke'den hicret eden muhacirler tarafından öyle tatbik edilmiş, öyle uygulanmış ki hatta allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onları sena ederek şöyle buyurmakta. Ensardan bahsederken onlar kendi ihtiyaçları, onlar kardeşlerini kendi nefislerine tercih eden kimselerdir. Velev ki muhtaç oldukları şeyler olsa bile velev ki ellerinde alan az bir şey olsa bile kardeşlerini kendi nefislerine tercih ederler. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ikinci getirmiş olduğu kaide bu topluluk, İslam toplumundaki kural iman kardeşliği. Aleyhisselatü vesselam Ensar ve Muhacirin arasında bir kardeşlik oluşturarak nesil soy kardeşliğinden daha güçlü bir kardeşlik tesis etmiş bu insanlar arasında. Üçüncü bu topluluktan topluluğa getirmiş olduğu kural bu topluluğun ilim talep etmesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ilim meclislerine gelip dinleyip Allah'ın dinini öğrenmeleri ve Allahu Teala'nın öğrenmiş oldukları dinini insanlara emredip Allah Teala'nın yasakladıkları hususları da insanlardan alıkoymaları hususları çerçevesinde Aleyhisselatü Vesselam Medine toplumunu inşa etmiştir. ثم أذن الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بجهاد المشركي مكة بالسيف يعني انتهت مرحلة دعوتهم ثم أذن الله له بجهاد مشركي مكة بالسيف وأما فقامت المعارك منها معركة بدر ثم ما بعد ذلك تلاها من معارك إلى أن فتحت مكة كذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسل إلى ملوك ملك اليمن يدعوه الإسلام وملك عمان ثم بعد ذلك ملك الفرس فمزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كسرى فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه فتمزق ملكه فلا كسرى بعده ذلك الرجل ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير القبط في مصر وعظيم الروم أما جواب فكان النصارى يعرفون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم فكان ردهم رد ليس فيه حماقة كما فعل ملك الفرس ما كان من ملك مصر إلا أن أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وجارية هدية إيه، بغلة وجارية جاريتين تسرى بإحدى بإحدى وأنجبت له ابنه إبراهيم عليه السلام وأما عظيم الروم ملك الروم هرقل فكان عاقلا قال التمسوا لما جاء خبر آه، جاء خطاب النبي التمسوا أناس من قومه وكان قريش رحلتهم لطلب التجارة للشام فوجدوا أبا سفيان فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الروم قال من ضمن الأسئلة عرف استنتج من أنه نبي رسول من عند الله قال من ضمن الأسئلة هل كان في أحد من آبائه ملكا قالوا لا قال ما كان ايش يعني لو قلنا انه احد ابائه ملكا قلنا ادعى الرساله حتى يطلب الملك ثم قال بعد ذلك هل اتباعه يكثرون ام يقلون قالوا بل يكثرون وقال هكذا اتباع الانبياء ثم ساله كذلك اسئله كثيره منها اتباعه الفقراء ام الاغنياء فقال الفقراء فقال كيف الحرب أنتم وإياه قال سجال سيغلبنا وسنغلبه المهم أن عظيم الروم عرف أن هذا رسول من عند الله وقال ليتني أستخ... يعني أذهب به لنفسي وجمع قيل أنه جمع علماء النصارى فخشي يشاورهم في الأمر فخشي أن يذهب ملكه فتم العداوة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نعم Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde Medine'de İslam toplumunu tesis ettikten sonra ve Mekkelileri Allah'ın dinine davet ettikten sonra allah Teala tarafından başka bir merhaleye, başka bir aşamaya yönlendirildi. allah Teala Peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tevhide davet etmiş olduğu ve onun bu davetine icabet etmeyen Mekke müşrikleriyle artık cihat etme izni verdi. Artık olay davet işinden kılıçlarla cihat aşamasına yükselmişti. Malumunuz üzere Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekkelilerle birçok savaş yaptı. Bedir, Uhud ve yapmış olduğu diğer savaşlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam davetine Mekke müşriklerinin dışındaki bölgelere elçiler göndererek, mektuplar göndererek devam etti. Yemen'e, Umman'a, Farisilerin meliki, kralı Kisra'ya Mısır'da yaşayan Kıptilerin emiri emirine Şam bölgesinde yaşayan Hirakle ve birçok topluluğa Nebi Aleyhisselatü Vesselam elçiler gönderdi. Farisilerin meliki, lideri Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubunu alınca onu paramparça edip yırttı. Ve bunun haberi Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a ulaşınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah senin hükmünü de paramparça etsin diyerek ona ve dua etti. Ve Kisra'dan sonra artık yeryüzünde artık ne olmadı? Böyle bir yönetim, böyle bir krallık, böyle bir hüküm olmadı. O silsilenin, zincirin son halkası o kimse oldu. Tabi Mısır'da yaşayan Kıptilerin emiri, lideri biraz daha uyanık. Elinde bulunan kitaplarda peygamberin bazı özelliklerini biliyorlar. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir binek olarak hediye ediyor. Ve bir de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğunun, erkek çocuğunun olduğu İbrahim'in annesini cari olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hediye olarak gönderiyor. Rumların lideri, Şam bölgesinde yaşayanların lideri olan Herakil, o da zeki bir adam. Nebi sallallahu aleyhi ve bazı vasıf ve özelliklerini duymuş. Eski kitaplardan bundan haberdar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı tanıyan, ondan haberdar birisini getirttiriyor. O gün için Şam'a ticaret yapan Ebu Sufyan. Herakle'nin yanına geliyor ve Herakil Ebu Sufyan'a bazı sorular soruyor. Diyor ki bu peygamberin kendisini peygamber olarak iddia eden bu zatın babalarından, atalarından melik olan, kral olan, hakim olan var mı? Yani eğer böyle bir şey varsa bu da bu krallığı devam ettirmeye niyet etmiş, yeltenmiş bir adamdır. Bu mudur yoksa değil midir diye soruyor bu soruyu. Bunu öğrenmek istiyor. Sormuş olduğu sorulardan bir tanesi bu adama iman edenlerin sayısı her gün artışta mı yoksa azalmakta mı? Aldığı cevap her gün artmakta. Sormuş olduğu başka bir soru bu insana, bu adama iman edenler fakirler mi, zenginler mi diyor. Aldığı cevap fakirler olunca yine bir hakikati anlamış oluyor. Ebu Sufyan'a tekrardan soruyor. Diyor ki aranızda geçen savaşlar nasıl? Ebu Sufyan diyor ki bazen biz yeniyoruz bazen o yeniyor. Bu ve buna benzer soruları Ebu Sufyan'a tevcih ettikten, yönlendirdikten sonra anlıyor ki, idrak ediyor ki bu zat Allah tarafından gönderilmiş bir Resul, bir peygamber. Ancak kavminin ileri gelenlerini toplayıp istişare ettikten sonra krallığının, hükmünün ayaklarının altından çekilip çekip gideceğini, kaybolacağını anlayınca Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiyor. Ve bu şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la arasında düşmanlık devam etmiş oluyor. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم طهر الجزيرة العربية من أهل الشرك وعباد الحجار الأحجار والأشجار ودخلوا في دين الله أفواجا ونزلت السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قرب أجله وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفسر ابن عباس هذه الآية بأن بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيهم كذلك قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأنزل الله في فيهم قبل ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنين هنا الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نكتفي بدرسنا أشوف الرؤوس قد تثاقلت فنكتفي بهذا وإذا كان أترك مجال الأسئلة نكمل إن شاء الله في غدا إن شاء الله مثل هذا الوقت Burada söylemek istediğimiz, sizlere ulaşmak istediğimiz husus, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Arap Yarımadası'nı şirk ehlinden, müşriklerden, Allah'la birlikte Allah'a yakınlaşmak için ibadet ettikleri putlardan, ağaçlardan, taşlardan temizlediğidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde yeryüzüne allah Teala'ya yalnızca ibadet edilmesi gerekenin allah Teala olduğunu yeryüzüne yaymış. İnsanlar Allah'ın dinine fauç fauç, akın akın girmeye başlamış. Ve allah Teala bununla ilgili olarak şöyle buyurmuş. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Allah'ın yardımı ve fethi geldiğinde وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي دِنِ اللّٰهِ اَفْرَاجًا Ve Allah'ın dinine insanların fevç fevç, oluk oluk, akın akın girdiğini gördüğünde ne yap? Fesebbih bihamdi rabbik. Rabbini hamd ederek onu tesbih et. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Ve ona istiğfar et. Ona tövbe et. Bu ayetin indiği vakit Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunan Ebu Bekir ağlamaya başlıyor. Gözyaşlarına sahip olamıyor. Neden? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öleceğini, bu dünyadan ayrılacağını anlıyor, fark ediyor. Aynı şekilde İbn Abbas, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu İbn Abbas, bu ayet indiğinde bu ayeti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ölüm haberinin insanlığa verildiği şekilde tefsir ediyor. Allahu Teala yine o topluluğa şöyle hitap ederek diyor ki: "El-yevme ekmeltu lekum dinakum." Bugün sizlerin dininizi kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti ve nimetimi sizlerin üzerine gönderdiğim nimetimi tamama erdirdim. Ve raditu lekumul İslam'a dine. Din olarak da İslam'ı sizlere, sizlere seçip gönderdim. allah Teala yine şu ayeti kerimeyle hitap ederek bu topluluğa ve bu topluluktan sonra gelen iman etmiş eden kimselere seslenerek diyor ki وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Hak yol, doğru yol, kendisine apaçık belirlendikten sonra Allah'ın Resulüne muhalefet eden ve ettebi gayra sebilil müminin müminlerin tabi olduğu, müminlerin üzerinde yürüdüğü o yoldan başka bir yola sapanları nuvallihi ma tevalla sapmış oldukları, girmiş olduğu yol, girmiş oldukları yolda bırakır ve nuslihi cehennem cehenneme sokarız. وَسَاءَتْ masira. Orası ne kötü bir yerdir. Dikkat ederseniz allah Teala bu ayet-i kerimede kim kendisine hak yol, hidayet apaçık belirdikten sonra Resul'e muhalefet eder ve müminlerin tabi olduğu, girmiş olduğu yoldan başka bir yola girerse diyor. Burada kimler kastedilmekte? Hangi müminlerden bahsedilmekte? sahabelerden bahsedilmekte. Sahabelerin tutmuş olduğu yoldan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine girmeyi, o yolda yürümeyi emretmiş oldukları yoldan bahsedilmekte. allah Teala onlara işaret etmekte. İnşallah bu kadar e, bu sözlerle şu anda yetinelim. Bazı başlarının yere doğru eğildiğini, düştüğünü görüyoruz. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam ederiz. E, sorusu olan kardeşlerimize soru sormaları için de bir fırsat verelim. Tafadar. Kafir, Kafirun suresinde e, söylenen siz benim ilahıma ibadet etmezsiniz sözünü nasıl anlamalıyız? Onlar kendi ilahlarıyla birlikte Allah'a da ibadet etmiyorlar. Hı? Bir daha söyle. Kafir'in suresinde söylenen Hı. siz benim ilahıma ibadet etmezsiniz sözünü nasıl Hı. anlamalıyız? Bildiğim kadarıyla onlar kendi ilahlarıyla birlikte Allah'a da ibadet etmiyorlar. Evet. يقول السائل في سورة الكافرون ولا أنتم عابدون ما أعبد يقول نحن نعلم أن مشركي مكة كانوا يعبدون الله كيف نفهم هذه الآية مشركي مكة لا يعبدون الله وإنما يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت هذا ما ذكره الله عنهم كما في قول الله تبارك وتعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وكما في قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فسر ابن عباس إيمان إيمانهم بقولهم أن الله خالقنا ورازقنا وشركهم بأنهم اتخذوا الأصنام ve teveccehu ileyha bil ibade. Evet Mekkeli müşrikler Allah'a ibadet ediyordu diyemeyiz. Çünkü ibadeti ona halis kılmıyorlardı. Onların iman ettikleri husus allah Teala'nın halik olduğu, yaratıcı olduğu, hayat veren, öldüren olduğuydu. allah Teala'nın buyurduğu gibi onlara sorarsan yeri ve göğü kim yarattı? Derler ki Allah. Bunlar allah Teala'nın yaratıcı olduğuna, hayat veren olduğuna iman ediyorlardı. Ama ibadetlerini kimlere yapıyorlardı? Allah'a aracı koydukları putlara, ilahlara yapıyorlardı. Bu sebeple Allah Teala onlar hakkında buyururken ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun. Onların çoğu Allah Teala'ya ancak ortak koşarak iman ederler. Buyruğunu İbn Abbas tefsir ederken diyor ki yani onlar onların çoğu Allah Teala'nın Halik olduğu konusunda, yaratıcı olduğu konusunda, rızık veren konusu olduğunda, rızık veren olduğu hakkında iman ederlerdi. Ama ibadet konusunda Allah Teala'ya ne yapmazlardı? İbadete yalnız onun hak ettiğine, onun layık olduğuna iman etmezlerdi. Mekke'de cihat ayetler inmiş mi? Hicretten önce mi inmiş? Şey, يقول هل الآيات آه، التي تؤذن ب- ب- بجهاد مشركي مكة هل نزلت في مكة أو في المدينة آيات التي في الإذن بالجهاد في في المدينة فما كان عليهم جهاد إلا ما ما كتب عليهم الجهاد لما كانوا في مكة مدينة إن اشتبوا bu جهاد Cihat onlara مدينة yazıldı. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يقول للصحابة في مكة لما كانت في مكة هؤلاء القوم رؤساء الذين يعذبونهم عذبوا الصحابة رضي الله عنه أليس يقول لهم اذهب يا فلان اقتل في الليل فلان أبو لهب أنت يا فلان أبو جهل أنت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا ما فعل طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أصحابه في مسيرات أو مظاهرات أو إضرابات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان خيرا La amarana biha nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kardeşimizin sormuş olduğu soru ile ilgili olarak bir şey daha e, zikretmeyi önemli görüyorum. Nebi aleyhissalatü Vesselam Mekke'de müşriklerin zulmü altında yaşarken onların sahabelerden birçoğuna zulmettiğini müşahede ederken Nebi aleyhissalatü Vesselam'ın bugün birçok kimseler tarafından yöntem olarak edinmiş, edinilmiş metotları denemediğini, onlara başvurmadığını görüyoruz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken yanına sahabeleri toplayıp sen şu gece karanlık bastığında bizlere şu zulmeden Ebu Cehil'i, sen gidip geceliğin evinde karanlıkta Ebu Leheb'i öldür, onun işini bitir, ona suikast düzenle gibi emirler verdiğini, kendisine iman etmiş olan sahabeleri sokaklara dökerek onlarla birlikte gösteriler, protestolar yaptığını görmüyoruz. Onun hayatında okumuyoruz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlardan daha önemli bir gayesi, daha önemli bir hedefi vardı. بل جاءوا بعض نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما يعانون من أذى قريش من صناديد الكفر والنبي صلى الله عليه وسلم مستظل تحت الكعبة قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع منشار الحديد ما بين لحمه وعظمه على أن يترك دينه والله ثم طمن لهم النبي والله ان هذا الامر لا يتم فالحاصل ان ما امر عليه الصلاه والسلام بالجهاد في مرحله مكه Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir keresinde Kabe'nin örtüsünün kenarında dibinde gölgelenirken, Kabe'nin gölgesinde gölgelenirken kendisine bazı sahabeler geldi. Mekke müşriklerinden gördükleri işkencenin had safhaya ulaştığından şikayette bulundular. Buna rağmen Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara şu örneği verdi. Sizden önceki insanlar dinleri hususunda öyle işkencelere maruz kalmışlardı ki hatta onlardan bir kimse getirilir. Demir taraklarla etleri kemiklerinden ayrılırdı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ashabına sabretmeyi öğütlemiş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam allah Teala'nın bu dini yeryüzüne yayacağını müjdelemiş. Yani buradan anlıyoruz ki Mekke döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Mekkeli müşriklerle cihat etmek, savaşmak, onlarla e, burun buruna gelmek emrolunmamıştır. لذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شدة ما يعانون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صند الكفر من التعذيب أذن لهم بعد ذلك في الهجرة إلى الحبشة والحبشة عليها ملك أسلم وكان عادلا فآوى من هاجر من المستضعفين من المسلمين Nebi Aleyhisselatü Vesselam o gün için ashabının görmüş olduğu bu işkencelere karşı onlara Habeşistan'a hicret etmeyi göstermiş. Orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a daha sonra iman edecek, adil, adaletle hükmeden bir yönetici olduğunu biliyoruz. Ve bu şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabesine görmüş olduğu işkenceden kurtulma yolu olarak hicreti göstermiş. Evet. Ee, Kur'an-ı Kerim'de e, insanları ve cinleri ibadet etsinler diye yarattım diye ayet-i kerime var. E, bu, bundan her cin ve insan mutlaka ibadet eder çıkarabilir miyiz? Bu bir eğer çıkarabiliyorsa e, ibadet nedir? Yani burada demek istediğim şu. İnsanlar el eğer ibadet ediyorlarsa ve bu da Allah değilse yani Allah'a ibadet etmiyorlarsa o zaman ibadetin tanımı ne? Bir daha biraz daha açalım. Yani her insan ibadet ediyor. O ayetten çıkardığımız eğer Hı. oysa her insan mutlaka ibadet eder. Yani Hı. ibadet etmeyen Yani insan yok. hak olan ilaha da hak olmayan ilaha da evet. Hı. Evet. Yani Evet. ibadet etmeyen yoktur. Cinlerde Evet. ve insanlarda ibadet etmeyen yoktur. Eğer öyleyse o zaman işte e, ibadet tam tanımı nedir? Yani Hı. namaz kılmak o- onun ötesinde ibadetin gerçek Tamam. tanımı yani. يقول الأخ يسأل هل نفهم من الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن مفهوم الآية أن كل جن وإنس لابد أن يعبد يعبد الإله الحق أو إله الباطل هل نفهم هذا؟ نف... نعم نفهم أن الغاية من وجود بني الإنسان وبني الجن في هذه الحياة يعبد الله سبحانه وتعالى فالمهتدي الذي يوفقه الله هو من يموت على شريعة الإسلام ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرعه إذا أرسل الله الرسول حتى يدلنا على ما يحبه الله وما يبغضه الله فالذي يحبه الله نفعله نتقرب إليه يعني ليست العبادة هي إيش محض اجتهاد كل شخص يعني يجتهد لا هي توقيف على الله اللي يشرع هذه العبادة مثلا أضرب لك مثل على عبادة عبادة الطواف ما ورد عن الله إلا في موضع واحد وهو الطواف ببيت الله طيب بيت الله هذا هذه الحجارة هل هي تنفع وتضر؟ أبدا هل الحجر الأسود فيه نفع وضر؟ أبدا لكن نحن نسلم نعظم أمر الله لأنه أمرنا بأن نتوجه ونطوف ببيت الله ونتوجه إليه في الصلاة وإلا هو كسائر الحجاب عرفت معي؟ لو شخص قال طاف بالقبر مثل ما يطوف بالله بيت الله هل يقبل منه هذا العمل؟ لا أبدا لماذا؟ لأنه أحدث ابتدع في الدين ما ليس منه فالعبادة هي التي شرعها الله ولا يجوز الإنسان يضعها في غير ما وضعها الله مثلا أنت أخونا اسمك يا شيخ إسماعيل إسماعيل إسماعيل يقول ليش إحنا نروح بلاد العرب هذه بلاد تعب و آه، إيش آه، يعني حر حر نحط كعبة هنا والحج نحج هنا هل يقبل الله منك هذا الشيء؟ لا إذا ليست العقول مسألة تسليم وتعظيم الأمر لله هكذا الله أمرنا بهذا نسلم ومعنى الإسلام الاستسلام لله بالأوامر وعلى الأوامر التوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من أهل الشرك من şirk واهله الله تعالى Allah Teala'nın bu ayette emrettiği cinlerin ve insanların yalnızca Allah'a ibadet edilmek için yaratıldığı. Yani ibadetin yalnızca Allah'a yapılması gerektiğine bir ne var burada? İşaret var, vurgu var. Muvaffak olan allah Teala'nın başarılı kıldığı kul, allah Teala'nın emrettiği şekilde ibadet üzere ölen kimsedir. İbadet nedir? İbadet, allah Teala'nın yapmamızı istediği, yapmamızı emrettiği ve bizden yapmamızı yapmamızdan, bizim o ibadetleri yapmamızdan dolayı bizi sevip razı olduğu, o ibadetleri sevip razı olduğu şeylerdir. Yani ibadetler bu manada tevkifidir. Yani kendi aklımıza göre, kendi başı buyruğumuzca hareket ederek bir şeyler ortaya koyamayız. İbadetlerde allah Teala'nın emirlerine teslim olma ve bu emrolunan ibadeti de yüceltme, tazim etme hususları çok önemlidir. Örnek vererek bu olayı daha iyi anlayabiliriz. allah Teala sadece Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bize Kabe'nin etrafında dönmemizi emrediyor. Tavaf etmemiz emrolunuyor, isteniyor. Bizler biliyoruz ki Kabe bu duvarlarla örülü yapı ve onun bir köşesinde olan Hacerül Esved ne fayda verir ne de zarar verir. allah Teala bizlere bunu emrettiği için ki İslam'ın tarifi de bu. İslam'ın tarifi teslim olmak, Allah'ın emirlerine boyun eğmek, itaat ederek Allah'ın emirlerine boyun eğmek, şirkten ve şirk ehlinden uzak durmak. İslam'ın tarifi bu. Kalkıp birisi bir dese ki bize niye biz bu Arap topraklarına giriyoruz? Bu kadar da yol, mesafe kat ediyor. Sefer, yolculuğa çıkarak yoruluyoruz. Hele hele bir de orada sıcaklarda 50-60 derecelerin üzerinde. Neden bu meşakkati çekiyoruz ki? Şöyle bir yere serin bir toprak, ormanların olduğu, hava iklimde şartlarının güzel olduğu bir yere Kabe gibi bir şey yapalım. Allah'ın emrini orada yerine getirelim dese ne yapmamış olur? allah Teala'nın emrine teslim olmamış. Bu emri tazim etmemiş olur. Çünkü allah Teala'nın emrini allah Teala'nın istediği şekil üzere, Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu şekil üzere ne yapmalıyız? Yapmalıyız. Bazı kimseler de diyor ki, yani orada insanlar Kabe'nin etrafında dönüyor. Bazı tarikat ve tasavvufçuların yaptığı gibi. Biz de falanca türbenin etrafına gelelim, orada tavaf edelim diyenler de var. Bunların hepsi reddolunan ibadetlerdir. Çünkü allah Teala'nın dininde olmayan bir şeyler ortaya çıkarmış. Allah'ın dininde bidatler ihdas etmişlerdir. Evet, sormayan bir kişiden alalım ondan sonra. Başka sorusu olan önce. Evet. Dersin dışında sorular alabilir misin? Harici ders. Mahvi bers. Bir kimse e, şey, zayıfın terk edip sahihini almak şartıyla kendini bir mezhebe izafe edebilir mi? Yani ben şu mezheptenim ama zayıfları terk ediyorum. Fransızlığı da e, layık geleni alıyorum diye. miyim? Yani fıkhi meselelerde diyorsun. Yani. الأخ يسأل هل يعني يجوز للإنسان أن ينسب نفسه لمذهب معين في المسألة الفقهية آه، بقيد أنه آه، يترك الضعيف ويأخذ الصحيح ما ورد في الكتاب والسنة على كل حال المذاهب الفقهية كما لا يخفى هناك مذاهب كثيرة في أهل العلم الأوزاعي له مذهب والليث بن سعد وكل علماء المسلمين مثلا اندثرت تلك المذاهب لأن الطلاب ما نشروا اجتهادات هؤلاء الأئمة ما بقي في أهل السنة إلا أربعة مذاهب أربع اجتهادات أربع علماء كما هو معلوم هؤلاء العلماء متفقون في الاعتقاد لا خلاف بينهم في أصوله متفقون فيما جاءت به النصوص النصوص وعليه الاجماع السلف وانما يختلف اجتهادهم اذا كان الحديث محتمل او ثبت عند احدهم ولم يثبت عند الاخر لذلك اخرهم ابن حنبل والشافعي هم اكثر من تمسك بالسنه لماذا لان السنه ما اكتمل جمعها إلا في زمنهم أما الإمام أبو حنيفة فكان يجتهد لأن السنة ما جمعت بعد فإن الصحابة لما فتحوا الأمصار تفرقوا فما جمعت السنة اللي في سنة 100 الهجرة بأمر من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد فالمقصود هؤلاء لما كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي فلا بأس الإنسان أن يدرس مذهب من المذاهب الفقهية لكن إذا جاء ثبت الحديث الصحيح فيقدم يعمل بقول الأئمة إذا جاء الحديث فاضرب قولي أرض الحائط. Evet, e, mezhepler konusunda bugün bildiğimiz ehl sünnet dairesi içinde, çerçevesi içinde dört mezhep var. Hepinizin bildiği bu mezhepler. E, bunun dışında e, ee, öğrencileri tarafından e, içtihatları neşredilmemiş, yayılmamış ehli sünnet alimlerinin başka mezhepleri de var. Mesela İmam Evzai rahimahullah'ın, e, İmam Leyf bin Sa'd rahimahullah'ın bunlar gibi birçok alimin aslında içtihatları var. Ama bunlar öğrenciler tarafından e, yayılmadığı için e, yok olup, kaybolup unutulmuş mezhepler. bizim şu anda hak olarak gördüğümüz, ehl sünnet dairesi içinde gördüğümüz dört mezhep var. Ee, bunlar ve bu mezheplerin imamları, özellikle imamları, itikadi konularda, tevhid konularında, e, Nas'ın zahir olarak geldiği konularda, icmanın açık olduğu konularda ittifak etmişler genel manada. İhtilaflarının olmadığını görüyoruz. E bu dört mezhep imamının her zaman sürekli şu öğütlerde bulunduğunu biliyoruz. Eğer hadis sahih ise o benim mezhebimdir, o benim görüşüm odur, o sahih hadistir dediklerini biliyoruz. Eğer benim görüşümle sahih hadis ters düşecek olursa benim görüşümü alıp duvara çalın, duvara vurun dediklerini biliyoruz. Bu ilim ehlinin ihtirafa düştükleri konular e, ihtimalli, birden fazla ihtimalli olan hadislerin varit olduğu, hadislerin konu olduğu e, meseleler e, olduğunu görüyoruz. Ve özellikle İmam Ahmet İbni Hanbel ve İmam Şafii döneminde hadis yazımı, hadislerin tedvin edilmesi ve bunların telif edilmesi, yani telif kitaplara konulması e, tamamlanmış şekle geldiği için İmam Ahmet İbn Hanbel ve İmam Şafii dönemindeki içtihatların daha çok Kur'an ve sünnet kaynaklı olduğunu görüyoruz. İmam Ebu Hanife olsun ve diğer bazı İmam Malik olsun, e, özellikle İmam Ebu Hanife'nin daha çok içtihat ettiğini, içtihada dayalı görüş beyan ettiğini görüyoruz. Çünkü hadis yazımının o dönemlerde henüz yeni başladığı, tamamlanmadığı etkisini göz önünde bulundurmak lazım. Bu sebeple bir insanın bir yani sahih e, ehli sünnet mezheplerinden olan fıkıh mezhebi okuması e, ama sahih hadisle karşılaştığı zaman sahih hadisi alma şartıyla okumasında, öğrenmesinde bir beis yoktur. لذلك آه، يعني آه، إذا سئلت إذا العبد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توفي العبد فيوضع في قبره يسألك ملكان من ربك ما دينك من نبيك يسأل نسأل عن طاعة رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم هل يسألك الله أنت كيف مذهبك هل كنت هل كنت حنفيا أم شافعيا أم مالكيا أم حنبليا ما يسألك الله هذا لو كان الله يسألنا تعبدنا الله بفقه أبي بكر لقلنا احنا بكريين وعمريين وعثمانيين وعلويين الله ما كلفنا بذلك كلفنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ثلاث أصول هذه شرحها تكلم ألفت فيها الكتب منها كتاب ثلاثة الأصول المقصود بعد ذلك ما يؤخذ على عصر الجمود المذهبي هو التعصب وصل التعصب بأصحاب بالمتأخرين أنهم ما يصلي الحنفي خلف الشافعي ولا الشافعي خلف الحنفي حتى أنه جعلوا في الحرم أربع مقامات أربع جماعات أول يصلوا الحناف ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة لما الملك عبد العزيز أبطل هذه بفتوى أهل العلم آه، كذلك وصل التعصب أن في كتب بعض الفقهاء المتأخرين الجامدين يقول لا يجوز للحنفي أن يتزوج أن يزوج بنته لشافعي لكن يجوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية قياسا على الكتابية يعني النصرانية لذلك تسمعون ب آه. تسمعون بأحد العلماء كبار من أئمة أهل السنة في هذا العصر اسمه الألباني ناصر الألباني هو من ألبانيا أراد الله له الخير فدرس السنة يقول نشأت على كما نشأ أبي وجدي على التعصب لمذهب ابن حنيفة وانما يتعصب لاقوال المتاخرين ابو حوريه يفهم لا يقول بهذا القول كله يؤخذ من قوله ويترك للمعصوم صلى الله عليه وسلم كلهم يقول هذا الكلام يقول فتقدم لاختي رجل صالح في دينه وفي امانته فاعتذر والده قال يرى انك شاهد فالتعصب هذا الذي فرق المسلمين وهذا اللي نهي عنه اما الانسان يتعبد الله سبحانه وتعالى باجتهاد امام من ائمه المسلمين وهو جاهل ولا يستطيع أن يميز فلا بأس Kabre girdiğimiz zaman, kabre koyulduğumuz zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi iki melek gelecek ve bize üç sual soracak. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Şayet Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dışında bir kimseye bağlılığın bu manada gerekli olduğunu söyleseydi bizler Ebu Bekir'e uyarak, Ömer'e uyarak, Osman'a uyarak, Ali'ye uyarak bağlılığımızı onlara ifade eder ve kabirde onlardan sorulurduk. Ama kabirde sorulacağımız bu üç esas olacak. Maalesef hele hele son dönemlerde, son çağlarda bu dört mezhep imamın yaşamış olduğu çağlardan sonraki gelen yüzyıllarda taassup konusunda öyle ileri gidilmiş, öyle had aşılmış, öyle yere varılmış ki fıkıh kitaplarında şu sözleri sarf edecek dereceye insanlar bu mezhep taassupları gelmiş. Mezhep taassubu taraftarları bu seviyeye gelmiş. Mesela Hanefi olan bir kimsenin arkasında Şafi olan kimsenin namaz kılmayacağı, Şafi'nin arkasında Maliki'nin namaz kılamayacağı, Maliki'nin arkasında da Hanbeli bir kimsenin namaz kılamayacağı kitaplarda zikredilmiş. Daha yakın bir döneme kadar, yakın bir zamana kadar, Kral Abdülaziz dönemine kadar Mekke'de dört mezhebin ayrı namaz kılma imam yeri vardı, mihrabı vardı. Her mezhep geliyor, imamı namaz kıldırıyor. Ardından bir mezhep gelip namazını kıldırıyor, imamı gidiyor. Ardından diğer mezhep geliyor ve bu şekilde birçok İslam coğrafyasındaki camilerde de bu uygulama ne yapılıyordu? Devam ediyordu. Daha garip bir şey zikredeyim size. Yine maalesef mezhep taassupçuluğunun gelmiş olduğu durum öyle bir hal almış ki kitapların kitaplarda bazılarında şöyle zikrediliyor. Hanefi mezhebine bağlı olan bir adam, bir baba, Şafii olan bir erkekle kızını ne yapamaz? Evlendiremez. Ancak kendisi Hanefi olarak bir kimse Şafii bir bayanla ne yapabilir? Evlenebilir. Çünkü dinimizde bir erkeğin kitap ehliyle, ehli kitapla evlenmesi caizdir. Buna kıyas ederek Hanefi olan bir kimsenin de Şafii olan bir bayanla evlenmesi caizdir. Sözünü sarf etmişler. Kitaplarda bunlar yazılı. Hatta birçoğunuz tanır, bilir. Bu asrın ileri gelen alimlerinden vefat etti. Allah rahmet eylesin. İmam Nasuruddin el-Albani. Rahimahullah. Onun Şam'da e, babasının evinde e, hadis okumaya henüz başlamadan önce Hanefi mezhebini aldığını babasından, Hanefi mezhebi taassubu üzerine yetiştiğini zikrediyor kendisi. Hatta zikrediyor ki bir gün kız kardeşini istemeye gelen bir damat var. Damat adayı var. Bu damat adayı salih bir kimse, iyi bir kimse, el ayağı düzgün, takvalı, namaz kılan bir insan. Şeyh diyor ki babam diyor yani dedi ki diyor sen diyor Şafi olduğundan dolayı kusurumuza bakma sana kızı veremeyeceğiz dedi. Yani bunlar bir kenara bizler sözlerimiz sahih olan hadise ters düştüğü zaman alın sözlerimizi bir kenara bırakın duvara vurun diyen mezhep imamlarının ortaya koymuş oldukları içtihatlara, ilim konusunda bir haberi olmayan cahil kimselerin bu içtihatlara uymasına uymasında bir mani, bir engel görmüyoruz. Bir insan ilim sahibi olmayabilir. Bu konuda bir mezhep imamının görüşlerini alabilir. Ne zamana kadar? Ta ki o konudaki sahih hadisleri, sahih delilleri öğrenene kadar. والأئمة الأربعة على اعتقاد واحد وقد ألفت كتابا اسمه اعتقاد الأئمة الأربعة هم على دين واحد وقد ترجمته المكتبة هذه مكتبة الغرباء من أراد أن يقف على أقوالهم في الاعتقاد وعلى أن كلهم على هذه العقيدة فليزور هذه المكتبة مكتبة الغرباء قد ترجمته إلى اللغة التركية Dört mezhep imamının itikadı hususunda e, bir e, kitap telif ettim. Kitap kalemi aldım. Bu burada Guraba Yayınları tarafından tercüme edilmiş. Ee, bu kitapta ben e, bu imamların, ilim ehlinin, bu alimlerin kendi sözlerine yer verdim. allah Teala'ya iman konusunda, tevhid konusunda, itikat konusunda sözlerinin birbirine ayrı düşmediğini gösterdim. Bu konuda bu kitaptan da istifade edilebilir. كذلك شرحت الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة وكذلك شرحت الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة ولا أدري هل ترجمته مكتبة الغرباء لا أدري هم ذكروا أنهم سيترجمون هذه الكتب لكن هل تم لهم ذلك لا أعلم Aynı şekilde İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber'ini ve Fıkhul Ebsat'ını Fıkhul Ebsat adlı ve Fıkhul Ekber adlı iki kitabını e, telif ettim. Şerhini telif ettim. Yani bu kitaplara şerh yazdım. Bilmiyorum bu kitaplar henüz tercüme edildi mi, edilmedi mi? Aynen. فهذا ايش المقصود ان نحن كلنا اهل سنه وما تعبدنا الله بالرجال الا بالنبي nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kullun yu'khad min kavlihi ve ويترك illa المعصوم sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler hepimiz Allah'ın izniyle bu manada ehli sünnet vel cemaatiz. Allahu Teala bizleri e, masum olan tek bir insana ittiba etmekle, tabi olmakla emretti, mükellef kıldı. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İlim ehlinin dediği gibi bizlerden her birinin sözü alınır ve reddedilir. Ancak masum olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hariç. فالسني هو الذي إذا سمع الحديث الصحيح فكأنه سمعه من في النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم قول من أقوال الرجال على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم رأيه ولا اجتهاده ولا قياسه على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم ما عليه القوم وأهل بلده على قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أهل العلم ذكروا وهو أحد علماء الحنفية ابن أبي العز الحنفي ذكر أن التوحيد قسمان توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم Evet, sünni olduğunu söyleyen bir kimse, yani sünni olan bir kimse Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis işitip duyduğunda, sahih olan hadisi duyduğunda, sanki onu Nebi aleyhissalatü vesselamın ağzından, iki dudağı arasından direkt duyarmışçasına alır ve onunla ne yapar? Amel eder. Nebi aleyhissalatü vesselam'dan kendisine gelen bu hadisi, falancanın görüşüne, yaşamış olduğu toprakta var olan uygulama biçimine bakarak terk eder ya da almaz almamazlık etmez. Bilakis, bilakis Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan direkt duyuyor, duyuyormuşçasına onu alıp hayatında tatbik eder. Yine Hanefi alimlerinden İbn-i Ebu'l-İz Rahimahullah'ın dediği gibi tevhid iki kısma ayrılıyor bu konuda. Tevhidul mursil yani Resuller gönderen Allah'ın birlenmesi ve tevhidul mutabaa tabi olmakta, ittiba etmekte yalnızca Allah Resulüne ne yapmak? Tabi olmak. Yine şunu zikrediliyor. Din Allah tarafından gönderilmiş bir dindir. Resullere tebliğ etmek düşer. Bizlere de ittiba etmek, ona tabi olmak düşer. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة الأمر المقصود أن أهل الأهواء جميعهم ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت ليش تقول عنك سني لأنك تأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأسك وتعظمه ولا تقدم قول أحد كائنا من كان وقيل أنا هؤلاء أهل, أهل البدع لأنهم يتركون يأخذون إذا كان موافق لعقولهم ولا تركوه والسنة هي وحي من الله كما أن القرآن وحي من الله وحي من الله Evet Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah ve Resulü bir konuda bir emir buyurduğu zaman hiçbir erkek ve bayan mümin için o konuda o işlerinde bir seçenek, bir tercih olmaz. Sana neden ehl sünnet deniyor? Neden sünni deniyor? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini, Nebi aleyhissalatü vesselamın hadisini duyduğun zaman onu baş tacı ettiğin için. Niye diğer insanlara bidat ehli deniyor? Çünkü sünneti kendi akıllarına göre uydurmaya çalışıp dini akılları uyarınca yaşamaya çalıştıkları için. Ama sünni olan kimse ne yapar? Kur'an'ı ve sünneti kendine örnek alır. Sünnetin de Kur'an gibi bir Allah tarafından peygambere gönderilmiş vahiy olduğuna iman eder. يقول هالمسلمين الآن يقول نحن نحب الرسول والمحبة في القلب والله أخبرنا مفهوم محبة للرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كنت حقيقة محبا للرسول لابد تعظم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابد تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم قول كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم هل تريد أن تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحشر مع مع الرجال الغير معصومين تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم تريد Evet. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تحبه ما تتبعه كيف تحصل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم Evet. Bugün Müslümanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini iddia etmektedir. Nebi aleyhissalatü vesselam'ı sevdiğini söylemektedir. Sevginin kalp, kalpte olduğunu, kalbimizde seviyoruz demektedir. Ama allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'nü sevme mefhumunu, sevmenin tarifini şöyle zikretmiş. Buyuruyor ki allah Teala de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ve günahlarınızı bağışlasın. Eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la kıyamet gününde haş olmak istiyorsan, onunla beraber yanında bulunmak istiyorsan, onun sünnetine tabi olacaksın. Masum olmayan insanlarla, allah Teala'nın masum kılmadığı kimselerle değil, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olacaksın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmak istiyorsan, onun şefaatine e, kazanmak istiyorsan, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bağlı olacaksın, ona tabi olacaksın, onun hadislerini baş tacı edeceksin. هل تريد أن تسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبعه فترد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي فيقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك أي غيروا في في دينك وجاءوا بدين غير دينك نعم Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzundan içmek ister misin? Eğer Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzundan içmek istiyorsan ona tabi olacaksın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber verdiği üzere bu havuzdan geri çevrilecek bazı insanlar var. Oraya kabul edilmeyecek bazı topluluklar var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onların ardından bunlar benim ümmetim, ümmetim diye seslendiğinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a şu cevap verilecek. Sen onların senden sonra Allah'ın dininde neler ihdas ettiğini, neler ortaya çıkardığını bilmiyorsun. طيب تزعم أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعمل بسنته تزعم أنك تحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنت لا تدب عن عن هؤلاء ولا تدب عن أمهات المؤمنين خاصة عائشة الصديقة الصديق التي يتهمها أهل الأهواء والبدع وقد براها الله من ألف آه، من فوق سبع سماوات والله يا أخي لو أحد اتهمك في عرضك أو في زوجتك أو في أمك لا غضبت لأهلك فكيف لا تغضب لأمهات المؤمنين وما يقول فيها أهل الله وأهل والبدع رأيت هذا مناسب ولا لا؟ Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğini iddia eden bazı insanlar var ama onlar Nebi aleyhissalatü vesselamın sünnetiyle amel etmemekte. Ebu Bekir'i, Osman'ı, Ömer Ömer'i sevdiğini iddia eden, radıyallahu anhum iddia eden insanlar var ama onların hakkında ileri geri konuşmalar duyduğunda onların müdafaa etmemekte. Müminlerin anası Ayşe radıyallahu anhayı hakkında ileri geri konuşmalar duyduğunda onun ırzı ile ilgili bazı bidat ehlinin ileri geri konuştuğunu duyup onu savunmayan insanlar var. Bütün bunlar bidat ehlinin görüşleridir. لذلك انظروا يا اخوان تلاحظون ان خطباء اهل السنه في الجمعه سواء في المشرق او في المغرب او في بلاد العرب او في بلاد العجب اهل السنه يذكرون في خطبه الجمعه في الخطبه الثانيه اللهم ارضى عن ابي بكر وعمار وعثمان وعلي لماذا لأن أهل الهواء تناولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذرونكم من الدين الذي ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المحدثات في الدين Bugün yeryüzünde, yeryüzünün doğusunda olsun, batısında olsun, güneyinde olsun, kuzeyinde olsun, bütün hutbelerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin halifelerinin, raşit hulefasının allah Teala'nın onlardan razı olduklarıyla, olmasıyla, onların da Allah'tan razı olduklarıyla anıldığını görüyorsunuz. Bunu neden zikrediyor hatipler, hutbedeki insanlar? Çünkü onları kötülükle yad eden, kötülükle anan bidat ehli insanlar var. Bunu zikrettikten sonra ne söyleniyor? Dinde sonradan çıkarılmış Dinde olmayan şeylerden sakınılmak, ve dinde her sonradan çıkarılan şeyin bidat, her bidatinde dalalet, her dalaletinde ateşte olduğu. evet, bununla yetinelim. Bununla yetinelim. İnşallah e, yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Subhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve tuğbu ileyk. İnternetten sorusu olan arkadaşlar e, kayıt altına alsınlar. Yarın öncelikle o soruları cevap vereceğiz. Yarın inşallah yatsı namazından sonra. Kardeşlerimizin çay ikramı var. Çay ikramına kalmak isteyen arkadaşlar kalabilirler.